Сура Аль-Аляк. Сгусток крови. بسم الله الرحمن الرحيم Во имя Аллаха Милостивого Милосердного. اقرأ باسم ربك الذي خلق Читай во имя Твоего Господа, который сотворил все сущее. خلق الإنسان من علق он сотворил человека из густка крови. Читай, ведь твой Господь самый великодушный. Он научил посредством письменной трости научил человека тому, чего тот не знал. كلا إن الإنسان ليطغى Но нет, человек приступает к границе дозволенного, أن رآه استغنى когда ему кажется, что он ни в чем не нуждается. إن إلى ربك الرجعى Но к твоему Господу предстоит возвращение. Видел ли ты того, кто мешает рабу, когда тот молится? Как ты думаешь, а вдруг он был на правом пути? Или призывал к богобоязненности? Как ты думаешь, а вдруг он счел ложью истину и отвернулся? Неужели он не знал, что Аллах видит его? كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية Но нет, если он не перестанет, то мы схватим его за хохол, ناصية كاذبة خاطئة хохол лживый, грешный. فليدع ناديه Пусть он зовет свое сборище. Мы же позовем адских стражей. Но нет, не повинуйся ему, а поди ниц и приближайся к Аллаху.